นะตั้งใจตั้งใจกำหนดสติเลยต้องไปรออะไรคุณชำนิชำนาญกำหนดสติปั๊บอย่าให้มันสมนอกกิเลสจิตสมนอกคือกิเลสนะที่สุดให้มันสมงไปนอกมาฆ่ากิเลสให้กิเลสมาฆ่าเราส่วนมากกิเลสฆ่าเรา ไปไนขึ้นแล้วก็ว่าปวดมากเจ็บท้องแล้วก็ฝนตกเยอะกลมันยาของกิเคิดหาวิธีจะโกงตนเองแล้วผู้อื่นมาพากันบนมาปิดสลาให้เจของไม่ใช่ตายแล้วจะจะมนพระนิมนต์พระไปปิดสลาศีลสมาธิปัญญาเป็นบุญกุศลเรียกว่าิดสลา ศีลภาวนาสุขสุลากุศลใครหวังมากคผลิพานจริงๆมันไม่หลบลื่นนี้ไปไหนหรอกพรนิพานเราจะเอาจริงๆจรังๆเกิดมาใช้กรรมใช้หนี้ใช้กรรมใช้เวรนั่นที่สิ้นสุดแล้วสังสารวัฏวัฏสงสารความเดือดร้อนจะเกิดมันหักหมุนอยู่นี้มันจะหมุนวัฏฏะ หมดกายขันห้านี้เป็นปัจจุบันทำเป็นปัจจุบัน ปัจจุบันธรรมหมายถึงความเกิดดับของขันห้าทนเนแยกสั้นๆว่าปัจจุบันมรทำไม่เอาไม่เอาความเกิดความดับของขันห้าผู้ไม่มาภาวนาก็ไม่รู้แล้วมเกิดยังไงดับถ้าดับปัจจุบันได้ อนาคตก็มันมีอดีตก็ไม่มีถ้าปัจจุบันดับปัจจุบันดับที่พากันมามาทำมาศึกษาไม่รู้จักปัจจุบันนธรทำจะไปดับปัจจุบันนั้นทำได้ปัจจุบันนธรทำหมายเอาขันห้า อาศัยันเกิดเรียกว่าปัจจัยการ การที่ลูกกับนามีอาศัยันเกิดลูกทำนามทำมันเกิดมันดับเป็นปัจจุบัน รู้จักปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ทำย่อฟังพูดฟังผู้มาปฏิบัติไม่รู้จักลูกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณมีอาศัยันเกิดลูกมาถึง กายของเรากายของเราเรียกว่าลูกประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเขาคือสมมติชื่อว่าลูกตั้งว่าลูกเรียกชื่อว่าลูกส่วนนามก็คือวิญญาณวิญญาณ ก็จะหลงโลกหลงดินน้ำลมไฟนี่แหละหลงกายกับใจหลงรูปนามหลงโลกหลงสมมติหลงบัญญัติหลงโลกหลงขันห้ากับอันเดียวกันหลงโลกกับอันเดียวกันหลงว่าเป็นเราเป็นตัวของเรา ไม่ได้หลงกายหลงแค่นี้หลงว่าเป็นเราเป็นตัวของเรานี่แหละเกิดมาเกิดมาก็มาหลงหลงโลกหลงอารมณ์หลงสมมติว่าเป็นเราเป็นตัวของเราเป็นของของเราพระองค์ว่าสัพเพธรรมานานังอภิอภินิเวสายะทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม้ในก่อนกับคนกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจริงจริงเป็นเราเป็นของของเราโดยสมมติเราก็เลยไปหลงสมมติไปถือเอาสมมติจริงจริงจังๆ สมมตินี่แหละมันจึงบังอยมุตเอาไวไม่ให้เราเห็นพระนิพพานหมุนโลกมันหมุนอยู่ขันห้ามันหมุนเป็นอยู่เป็นปัจจุบันอย่างนี้ตาลูกเห็นปัจจุบันขันห้าเกิดดับหรือเรียกว่าโลกเกิดดับหูได้ยินเสียงเขาเรียกว่า ทำใจให้เกิดความสงบ ทำใจให้เกิดปัญญา ทำใจให้ปฏิบัติใจ ปฏิบัติใจมาอบรมใจให้รู้เท่าเอาทันขันห้ารู้เท่าเอาทันโลก เอาทันอารมณ์ เอาทันขันห้าไม่ไม่ไม่ไปปฏิบัติ่ที่นี้หรอกปฏิบัติเพื่อให้มันหายโง่หายหลง ดับความโลภความโกรธความหลงไม่อูไหนท่านจึงให้แยกกายออกดินน้ำลงไปออกแยกกายแยกลูกออกลูกประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำลงไปแยกออกเป็นสีส่วนความโง่ความหลงหลงอยู่หลงว่า วอนสักคนกายเป็นเรานือหลงว่าลูกนี่เป็นเราเราเป็นลูกลูกมีอยู่ในเราเรามีในลูกนี่หลงอยู่แค่นี้หลงว่าก่อนสักคนกายเป็นเราเราก่อนสักคนกายกายเป็นมีอยู่ในก่อนสักคนกายมีอยู่ในเราเรามีในก่อนสักคนกายไม่ได้หลงแค่ไหนหลงว่าเรามี่ในหรือ หลงว่าตนเป็นลูกลูกเป็นตนตนมีในลูกลูกมีในตนหลงว่ากายเป็นตนตนเป็นกายกายมีในตนตนมีในกายสี่อย่างไม่มีไปหลงที่ไหนความเห็นผิดสี่อย่างความหลงสี่อย่างเพราะว่าหลงหลงผิดหลงคือความรู้ไม่คิดคืออวิชชาคือวิชาทิฏฐิความเห็นผิดจึงให้ แยกก้อนสกุลกายแยกกายออกออกเป็นสี่ส่วนคือดินน้ำลมไฟแยกธาตุสี่ออกธาตุสี่มันมาประชุมกันเอาหนังห่อหุ้มเอาไว้ก็หลงว่าเป็นเราเป็นของของเราในกายนี่เป็นของของเราหมดนะ ถามนั่นแหละคำถามสี่คำถามละสักยะทิฏฐิ ละความเห็นผิดจะดับความเห็นผิดได้สักยะทิฏฐิคือความเห็นผิด ความเห็นว่าก่อนสกุลกาย กายะกับกายทิฏฐิคือความเห็น ความเห็นว่าก่อนสกุลกายนี่เป็นตนเป็นเรา เป็นสัตว์เป็นคนไม่ไปเห็นที่อื่นความเห็นมาก้อนสกุลกายก้อนสกุลกายคือขันหานคือลูกกับนามคือกายกับใจมาเห็นว่าขันหานเป็นตนตนเป็นขันหานขันหานมีในตนตนมีในขันหานก้อนสกุลกายเนี่ยเป็นเราเราเป็นขันหาน ขันห้าเนี่ยเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเราอยู่ในขัน เป็นตัวจริงๆเป็นเราเป็น าใช้กันทีนี้มาแยกดินน้ำลมไฟบอกดินเป็นตนใช่ไหมไม่ใช่ตนเขาก็สมมติขึ้นมาเรียกก่อนสกุลกายเรียกอันหาน่ฉยๆว่าเป็นตนตนจริงๆมันมีตนมีโดยสมมติดินเป็นตนถ้าดินเป็นตนอะไรไม่เป็นต้องมาแยกอธิบายให้ ธาตุดินไม่เป็นตนดินเป็นใครดินก็เป็นธาตุดินเขาสมมติขึ้นมาเฉยๆว่าธาตุดิน เขาก็ไม่รู้จักว่าดินมีแต่สมมติของโลกเท่านั้นโลกก็สมมติขึ้นมาใช่มาพูดมา เป็นสัญญาเป็นเสียงสัเนียงเสียงพูดขึ้นมาว่าดินว่าตนว่าตัว เป็นวิธีสังขารเป็นสำเนียงเสียงพูดขึ้นมา ใช่งานร่วมกันเฉยๆต้องเข้าใจอย่างนี้วิธีมาปฏิบัติแต่ถ้าอย่างนั้นตนก็ไม่มีกันตนไม่มีตนจริงๆไม่มีตนนี้เลยทั้งเราก็ไม่มีด้วยใช่พูดอย่างนี้ไม่มีเราก็มีโดยเขาสมมติขึ้นมาเรียกกันว่าเราเฉยเรียกก่อนสักคนกายเรียกกันห่า ว่าเราว่าของของเราเป็นเราโดยสมมติเป็นของของเราโดยสมมติสัพเพธรรมานารังพินิเวสยาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นเราโดยสมมติเป็นของของเราโดยสมมติรู้จักสมมติไหมหายห่วงหรือยังหายหลงหรือยังนะมันหลงสมมติกันเออ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราก็สมมติว่ามาใช่มาเรามาของของเรา ฉะนั้นตัวตนสัตว์บุคคลเป็นเพียงสมมติในอดีตโลกก็ตั้งสมมติขึ้นมาเรียกใช้ร่วมกันเฉยๆในชีวิตประจำวันนะถ้าเข้าใจอย่างนี้มัน ให้หลงนะหลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้จางคายหายไปความโง่จางลงความสว่างปัญญาคือความสว่างเกิดขึ้นนี่ความโง่ดับลง ความหลงดับลง ความรู้ไม่จริงดับลง ความรู้เกิดขึ้นรู้ว่าเขาสมมติ เป็นสัญญาในอดีตโลกก็ตั้งสมมติบัญญัติขึ้นมาใช้เรียกโยกกันเฉยๆ ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคล ตัวตนสัตว์บุคคลก็เป็นเพียงสมมติต้นมันมาลงมีเบื่องต้นก็ลงมีหลงกายเบื่องปลายก็ไปหลงใจ เออเรื่องกายในหายนล้วมีแต่สมมติบัญญัติขึ้นมาเรียกกันเฉยๆ เบื้องต้นก็รู้กายหลงว่าเป็นขันหาหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนอันนี้หายโง่แล้วถอดออกดูดินก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ดินเราเขาสมมติขึ้นมา ดินเขาก็สมมติขึ้นมา ไม่มี ไม่มีเรามีดินอยู่ในนี้ ไม่มีตัวมีตนอยู่ในนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีที่เป็นที่เห็นอยู่นี้สักแต่ว่าเป็นเพียงสมมติเท่านั้น เป็นเพียงสมมติขึ้นมาใช้กันเรียกกัน ในสังคมของมนุษย์นี้เท่านี้ เมื่อถึงขั้นปรมัตถธรรมแล้วไม่มีอะไรสักอย่างนี่แต่ว่าเป็นสุญญตาปรมัตถธรรมคือธรรมันละเอียดที่ยิ่ง ถ้าย่อยละเอียดยิ่งไปแล้วเขาไม่มีอะไรนี่เรามันหลงสมมติจึงไม่เห็นมีมดสมมติมันฟังขันห้ามันฟังพุธิพานให้พากันเข้าใจ ที่นี่หายหายโง่หายหลงแล้วกายเขาสมมติ มาเรียกกันก่อนสะกดกันขันห้าเขาสมมติสมมติที่นะเขาเรียกว่าสัญญาในอดีต โลกเขาสมมติกันตั้งชื่อตั้งสัญญาตั้งชื่อขึ้นมาเรียกใช้ให้เข้าใจกันร่วมกันเฉยๆดังนั้นขันห้าจึงไม่เป็นตนตนจึงไม่เป็นขันห้าขันห้าจึงไม่มีอยู่ในตนตนจึงไม่มีอยู่ในขันห้าตนก็เป็นเพียงสมมติขันห้าก็เป็นเพียงสมมติธาตุดินก็ไม่ใช่เรา เราก็ไม่ใช่ดิน ดินก็ไม่เป็นเรา เราก็ไม่เป็นดิน เขาสมมติว่าสมมติสัตว์แต่ว่าสมมตินี่แหละเรื่องต้นก็หลงตาเรื่องปลายก็หลงใจที่นี่สำหรับนี่ย่อยเอาดูจนท่านท่านพระพุทธองค์ไปให้เราตอนทำวัดสวดมนต์ได้ว่าไหมนะเช้านะ กายของเรานี่แหละว่าทุกวันทุกคืนแลเข้าไปดูกายของเจสาเจสาเป็นเราไปเราเป็นเจสาเจสามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในเจสาไหมเจสามจนมีจริงไหมเออตัวที่หัวเขาเรียกผม ใครไม่เรียกว่าผม โลกเขามาสมมติตั้งชื่อสมมติขึ้นมาเรียกว่าผม ผมจริงๆมีไหมไม่มีดินน้ำลมไฟมาประชุมกันขึ้นมาเกิดอยู่ที่หัวของเราเขาเรมาเรียกสมมติว่าผมถ้าเกิดที่แรกๆก็เรียกว่าขนคนเรียกคนละชื่อเกิดอยู่ที่แขนที่ขาเขาก็เรียกว่าขน เรือที่รักแร้แอบแอบรัก็เรียกว่าฝนไม่มีเขาสมมติว่าฝนถ้าอยู่หัวเขาเรียกว่าผมมันเกิดจากดินหน้ามันไปมาประชุมกัน ผมก็ไม่รู้จักเขาเป็นผมหรอกนี่เป็นสมมติ ถ้าแยกอธิบายก่อนแก่กายของเรานี่แหละนี่แหละอุทยานของพระอริยาใครพิจารณาอยู่นี่ทุกวันทุกคืน ก็ได้เป็นพระอริยบุคคลแยกอาการสามสิบสองออกเจสาเป็นเราไหมเราเป็นเจสาไหมเจสามีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่เจสาไหมเจสาก็เป็นเพียงชื่อสมมติเป็นราชาศัพท์บ้านเราก็มาเรียกว่าผมไม่มีเจสาจริงๆก็ไม่มีผมจริงๆก็ไม่มีมีโดยสมมติ เข้าใจไหมล่ะทีนี้อาการสามสิบสองนี่เป็นเพียงชื่อสมมติบัญญัติขึ้นมาเรียกใช้ร่วมกันเฉยๆเราก็มาหลงเบื้องต้นก็มาหลงนี่แหละหลงว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นคนเนี่ยคนก็สมมุติต้องเข้าเรียนอย่างนี้นะสัตว์ก็สมมุติ ตัวตนก็เป็นเชิงสมมุติ พระองค์เรียกว่าทุกสย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่เป็นที่เห็นอยู่นี้เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นนี่เรียกว่าโลกโลกแห่งสมมุติในโลกใบนี้เขามาสมมุติผมคนเดียวกันก็สมมุติโอกาสโลกก็สมมุติ คนก็สมมุติสัตว์ก็สมมุติ มีไม่ใช่เรานะสัพเพธรรมา นารังอภินิเมสายาทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่ว่าเป็นเพียงสมมติเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา ท่านไม่อธิบายชัดแจ้ง เราก็เลยมาถือเอาสมมติจริงจริงจังๆว่าเป็นเราเป็นของของเรานี่มันเบื้องต้นบนหลงตา ต้องเข้าไปเยี่ยมทุกวันทุกคืนนะอุทยานของพระอริยอาการสามสองก่อนสัคนกายธาตุสีดินน้ำลมไฟคืออุทยานของพระอริยเห็น อันหนึ่งเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะละความเห็นผิดได้ อันที่สองเห็นว่ามันเป็นของเหน่าของเหม็น เกิดจากน้ำเน่าน้ำเหม็นเกิดจากน้ำอสุจิ น้ำประจำเดือนเป็นของอสุภะไม่สวยไม่งามลอกหนังของตัวใครที่ว่ามันสวยมังาม เราเห็นคนไหนสวยคนไหนงามกำหนดจิตลอกหนังออก ลอกเนื้อออกเห็นแต่โครงกระดูกห้อยอยู่ฟ้าเอามาห้อยนะมันดูให้ทีไม่ มีตัวตนสัตว์บุคคลไหมมันสวยหรือมันงามมันมันเป็นอสุภะหรือสุภะเนี่ยให้เห็นเป็นอันที่แรกก็ให้เห็น ว่าไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอันที่สองก็ให้เห็นเป็นอสุภะอสุภังอันที่สามให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ มาทำเนี่ยมาภาวนาอย่างนี้เพื่อให้มันเกิดอย่นี้ถ้าไม่รู้เท่าเอาไม่ทันก็ไปหลงจึงไปเกิดความโลภขึ้นมาพราะหลงหลงว่ามีเรามีเขามีตัวตนอยู่ในนั้นกายคนอื่นหลงกายเราว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลเขาไปหลงกายคนอื่นว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลถ้ารู้กายของเราไม่มีกายของคนอื่นก็มีโกวันนั้นโกน้องเข้ามาส กายเขาก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวนั้นจะไปรักอะไรเขามันสวยที่ไหนลอกน้ำหอมลอกเลื้อออกมันสวยที่ไหนมันงามที่ไหนสุภาพสุพาพอันที่หนึ่งให้เห็นเป็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันที่สองให้เห็นเป็นอสุภพสุพาพอันที่สามให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ดูยากเหมือนกันนะอนิจจังโน่นต้องดูตั้งแต่เรามาปฏิสนธิในขั้น คลอดออกมาเป็นเด็กน้อยทารกนอนแบบอ่อนมันแปรสภาพเปลี่ยนแปลงท่านเรียกว่าปริณาธรรมะแปรปวนเปลี่ยนแปลงตลอดวันตลอดคืนทุกวินาทีกายจะแปรปวนเปลี่ยนแปลง จนมาถึงขนาดนี้เป็นเด็กเล็กเด็กโตไว้รุ่นสาวมาแต่งงานเมื่อนั้นเก่งขึ้นอยู่ แต่งงานลูกหนึ่งลูกสองมันเป็นยังไงมันหลดว่าแมวงานเกษตรศาสตร์ดูอะไรก็เสียศูนย์ไปหมดแห่ขึ้นมาหลังพอข้อมพอมอ ลง หัวพอมอฟันก็ร่วงก็หลดนไปหนังก็เหี่ยวก็แห้งมีอะไรคงทนอยู่ถาวรอยู่ แปรปวนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะทีนียนี่เรียกว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงก็เป็นสาวอยู่ก็ื่อเก่าเป็นหนุ่มอยู่ก็ื่อเก่าเหมือนเดิมต่อเดี๋ยวนี้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ื่อเก่าไม่ได้เรานะมันมีมีเด็กเหี่ยวแห้งลงมาเอาแววมาก็ไก่บันตายขึ้นมาเท่านี้ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายให้เห็นเป็นอย่างนี้ นี่แหละการมาภาวนาเบื้องต้นก็มาหลงมันเนี่ยหลงกายว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาบั้นปลายก็มาหลงใจเนี่ยบัดถึงมาหลงครับใจเราเนี่ยคิดไว้สัตว์เราอยู่ไหนใจก็เป็นเพียงธาตุรู้เป็นธาตุรู้รู้รูู้เฉยเฉยใจเนี่ยนะคำว่าใจคือกลาง ไม่ยินดีไม่ยินไลายนะใจเนี่ยมันจะอุเบกขาอยู่นะต้องตีความหมายคำว่าใจ ใจจริงๆมีไหมใจมีโดยสมมติเขาสมมติมาเรียกใจมาเรียกว่าใจทำไมถึงเรียกว่าใจ ใจมันรู้เฉยๆใจคือคนรู้รู้อยู่เฉยๆ จิตแท้ใจเดิมของเราเรียกว่ารู้รู้เฉยเฉยเรียกว่าใจเป็นกลางอยู่ยินดีก็ไม่เอายินได้ก็ไม่เอารักก็ไม่เอาชั่งก็ไม่เอาใจ มันรู้ให้เฉยเฉยจึงเรียกว่าใจถ้ามันเป็นโรคไม่นโกรธไม่นหลงขึ้นมาก็เรียกว่าใจปลอมใจปฏิรูปใจนี่นะเขาเรียกว่า ไม่มีตัวมีตนเขาจึงเรียกว่านามนามธรรม นามธรรมเป็นชื่อของธรรมไม่มีตัวไม่มีตนก็อธิบายเจ้าของอย่างนี้ใจไม่มีตัวไม่มีตน มีแต่ชื่อ มันเป็นสภาพรู้เฉยๆมันเป็นธรรมชาติอยู่ใจนี่เรียกว่านามนาม เรียกว่านามธรรมชื่อของธรรมเป็นชื่อของธรรม ไม่มีตัวไม่มีตนมีสัตว์บุคคลอยู่ในนี้เป็นสภาวะ ธรรมชาติว่างธรรมชาติ นามธรรมเป็นนามนามคือชื่อ เป็นชื่อของธรรมชาติอันหนึ่งนี่แหละปัจเจกหายโง่เลยเขามาตั้งชื่อตั้งชื่อให้ธรรมชาติอันนี้ตั้งชื่อให้ธรรมจึงเรียกว่านามธรรม ใจจริงมีไหมไม่มีนี่แต่สภาพรู้รู้รู้อยู่เฉยๆเขามาตั้งชื่อไม่มีตัวไม่มีตนตั้งชื่อให้ธรรมชาติ ตั้งชื่อให้ธรรมนี่เฉยๆว่านามธรรมเป็นชื่อของธรรมใจเนี่ยเป็นชื่อของธรรมใจจริงไม่มี ใจคือนามธรรมใจคือชื่อของธรรมต้องมารู้จากต้นมันอย่างนี้ มันจึงจะหายหิวหายโง่หายหลงน้ำทำเป็นชื่อของธรรมเฉยเป็นชื่อของธรรมชาติธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนสัตว์บุคคลอยู่ว่า่อจักรวาลไม่มีกว้างมีแคบลึกตื้นนะบางไม่มีสันฐานไม่มีรูปร่างเป็นชื่อของธรรมใจจริงๆมีไหมเขาสมมติขึ้นมาตั้งชื่อสมมติ ขึ้นมา สมมุติจากธรรมชาตินี่จเรียกว่านามธรรมเป็นชื่อของธรรมถ้าไม่เข้าใจตอนนี้ก็ตายเปล่าเป็นชื่อของธรรมเป็นนามนามแปลว่าชื่อธรรมชาติอันนี้ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลว่าวิญญาณเขาจึงตั้งชื่อว่านามธรรมเป็นชื่อของธรรมมันใจมีหน้าที่รู้รู้ ยจิตแท้จเดิมรู้รู้เฉยคืออุเบกขารู้แล้วก็ว่ารู้แล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายจึงเรียกว่าใจ มันเป็นการรู้มันเป็นธาตุรู้สภาพรู้คนจึงมาตั้งชื่อสมมติออกจากของมันมี ตั้งชื่อให้มันมีขึ้นมา เขาใจหละนะ ีิบาทีิบาแเราก็หลงคนหลงก็เลยบอกคนบ้าหลงว่าใจเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ไหนมันเป็นชื่อของธรรมเฉยเป็นนามธรรมนี่แหละเมื่อเวลา ตัวนามธรรมตัวนี้นามะตัวนี้มันน้อมออกไปไหนก็ได้เวลาตายรู้หูได้ยนเสียงจมูกได้เลิ่นลิ้นได้รสจิต ตัวนี้น้อมออกรับอารมณ์ใจ น้อมออกรับอารมณ์นามสี่จึงเกิดขึ้น ใจนี่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะฟังให้เข้าใจนะใจสัตว์แต่ว่า เขาตั้งชื่อสมมติเรียกว่าธรรมชาติตั้งชื่อสมมติเรียกว่าธรรมเรียกชื่อเป็นชื่อของธรรมเฉยเข้าใจว่าไงใจคือธรรมชาติคือธรรมชาติเขาตั้งชื่อเรียก จึงเรียกว่านามธรรม เป็นชื่อของธรรมชื่อของธรรมชาติ ชื่อของธาตุรู้ เขาตั้งชื่อ สมมติบัญญัติขึ้นมา ไม่ใช่เรานะ ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์บุคคลนะ ใจสัตว์แต่เขาตั้งชื่อ สมมติขึ้นมาเรียกนามธรรมว่าใจเฉยเรียกธรรมชาติ คือความว่างความรู้เนี่ยธรรมชาติมาสมมติว่าใจ แล้วมาสมมติว่าใจแล้วมาสมมติทับอีก ใจนี่คือเราคือตัวคือตนคือเราคือเขาอีกมาบัญญัติทับเราก็อีก ตั้งชื่อสมมติทับกันแล้วก็อีก ใจนี่สมมติว่าเรา ใจของเราใจเป็นเรา ใจเป็นตัวเป็นตนเป็นเราขึ้นมาเนี่ยเมื่อมันก็อยู่ในกายมันทำงานร่วมกันกับกาย เมื่อตายลูกมันก็น้อมรับอารมณ์ก็เรียกว่านามสี่เกิด นี่แหละนามธรรมนามธรรมไม่ใช่ธรรมแท้ๆเป็นชื่อของธรรมนามธรรมนามแปลว่าชื่อชื่อของธรรมเรียกว่า เมื่อใจ เรียกว่าใจก็คือไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราเขามาสมมติว่าสัตว์ ก็สมมติว่าใจนี่แหละ สมมติคนก็สมมติใจนี่นะสมมติว่าเราว่าเขาว่าสมมติออกจากใจนี่นะเมื่อใจออกรับอารมณ์ก็ว่าเรา เรารับอารมณ์เนี่ยเมื่อหูได้ยินเสียง มันก็บอกใจ ก็เลยไปเราได้ยินนี่แหละมันได้อยู่ที่ไหนนะใจจริงๆมีไหมทีนีหนะเข้าใจไหมที่นีนใจจริงๆ มันมีจริงไหม ใจมีโดยสมมติตัวใจคือนามใจคือธรรมชาติ ธรรมชาติอันนี้แหละเขามาตั้งชื่อขึ้นมาตั้งชื่อขึ้นให้ธรรมจึงเรียกว่านามธรรมใจเป็นชื่อของธรรมใจจริงๆไม่มี เขามาตั้งสมมติจากธรรมเนี่ยว่าใจธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เข้าใจไหมล่ะที่หนึ่งนะ ทำทั้งหลายคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมสลายลงเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติ สิ่งทั้งหลายธรรมะแปลว่าสิ่งสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สิ่งทั้งหลายมีใจทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเกิดก่อนมีใจเห็นก่อนมีใจรู้ก่อนฟังออกไหมอะะรเนียฮะใจรู้ก่อนใจเห็นก่อนใจนี่แหละเป็นสมมติออกมา จึงเรียกว่าสมุทัยได้สมมติว่านั้นสมมติว่านี้สมมติเราว่าเขาก็เรียกว่าสมุทัยตั้งสมมติให้ใจขึ้นมาว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนอันนี้เป็นสมุทัยไม่ใช่จิตเดิมแท้ใจเดิมแท้ชนาติรู้เฉยๆสิ่งต่างๆนันทั้งหมดออกจากนี่เบื้องต้นก็หลงกายเบื้องปลายก็หลงใจ กายกับใจก็คือลูกกับนามหลงขันห้าเพราะเดียวกันเนี่ย เขาเรียกใส่กันว่าหลงขันห้าขันห้าก็คือกายกับใจคือลูกกับนามลูกก็ไม่มีตัวไม่มีตน กายก็ไม่มีตัวไม่มีตน แต่เขามาตั้งชื่อสมมติว่าตัวว่าตนเฉยๆ ต้องมาแยกอันนี้ออกนักภาวนาฮะไม่เห็นภาวนอนเนี่ยนี่กายสักแต่ว่ากาย พอมาเข้าใจเขาตั้งสู้สมมติขึ้นมาเทียบกายว่าสัตว์ว่าคน ว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาใจ สัตว์แต่ว่าเขาตั้งชื่อสมมติว่าใจตั้งชื่อมาเรียกทำเรียกว่าน้ำทำตั้งชื่อให้ทำว่าใจ เขาสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็สมใจนี่ออกจากใจนี่ใจสักแต่ว่าใจสักแต่ว่าโลกเขาตั้งชื่อสมมติว่าใจเฉยๆไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็มาหลงกันนี่แน่ว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขามันรวมกันแ่เรียกว่าขันข้าเมื่อตาเห็นรูป กายกับใจยิ่งทำงานร่วมกันมาหลงว่าเป็นเราพอเรียกว่าเราเห็นขึ้นมาสำคัญตนว่าเราเห็นสำคัญตนคือรู้ไม่จริงคือหลงว่าเราเห็นมันทำงานร่วมกันเฉยๆกายกับใจไม่ใช่เราเห็นขันห้าอิ่งอาศัยกันเกิดลูกกับน้ำอิ่งอาศัยกันเกิดเราในจริงไม่มีในกายในใจนี่ ในขั้นห้านี่แหละปัญญารู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาสังขารทั้งหลายเริ่มยอดแล้วไม่ก็กายแต่สังขารแปลว่าสิ่งผสมปรุงแต่งทั้ขึ้นสังขารภายนอกก็นอกตัวเราออกไปสังขารภายในคือตัวของเราคือขันห้าคือกายกับใจจิตรู้เท่าสังขารก็รู้เท่าขันห้ารู้เท่ากายกับใจรู้ว่าอย่างไง รู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้ เมื่อมันเกิดตายลูกกดจึงไม่ใช่เราเห็น ขันห้ามันทำงานตามีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินเท่านั้นต่างอันต่างทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นแล้วคนโง่คนหลงก็เอาเราไปบวกใส่ก็หลงว่าเราได้ยินเสียงหลงว่าเราเห็นลูก ึงเกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเพราะหลงนี่เอง ถ้ามันไม่หลงดับความหลงได้ใครจะไปโลภถ้าไม่มีเราเพราะหลงว่าเราเห็นเนี่ยเราจึงเป็นโลภขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าขันห้าไม่มีเราไม่มีเขาเลยใครจะไปโลภไปโกรธไปหลงอีกหมดมันก็นะมาภาวนา สุดเท่านี้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นนั่น ไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราได้กลิ่นไม่ใช่เราได้รสเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินใจมันรู้ให้เฉยไม่ยินดีไม่ยินรายไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนี้ยิงดับโลกดับอารมณ์ดับสมุติดับความโลภความโกรธลงได้เมื่อดับอันนี้ลงได้มันก็เห็นพระนิพพานใจไม่รับโลกรับอารมณ์ มันรู้อยู่เฉยๆ ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรแต่ก่อนเราสำคัญตนคือหลงว่ามีตัว มีตนแซวแซวเสียงหากบ่มีตัวห้องเข้าใจว่าบ่มีตัวห้องห้องแปลว่าเอื้นเลยภาษาอีสานแซวแซวเสียงหากบ่มีตัวเอื้นหากบ่มีตัวห้อง ใจมันไม่มีตัวไม่มีตนจึงว่ามีตัวเสียเอื้นว่ามีตัวเสียห้อง สมมติทำ้งหลายกับสมมติออกจากใจนีเมื่อทางว่ามีตัวสิเอิญมาแซวแซวเสียเอิญแซวแซวอยู่วัากูว่ามึวัดเขาวัดเราว่ากูเห็นอันนั้นเราเห็นอันนี้การแซวแซวเสียงหากว่ามีตัวหอนแซวแซวหอนตัวเดียวมันงูเอิ้นออกจากใจนี่เมื่อมูอยู่นี่สมมติออกจากใจเรียกว่าสมมติ เหตุเกิดแห่งทุกข์สมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์ถ้ามาถือเอาว่าใจเป็นเรา เราก็คือสมุทัยใจจริงๆไมัเป็นไม่มีมันเป็นสมมติที่มาตั้งชื่อขึ้นมาใจนี่ก็เป็นสมุทัยสมมติออกจากใจ ที่ว่าตั้งชื่อว่าอันนั้นอันนี้ก็ใจมันไปตั้งชื่อให้เขา ใจเนี่ยไปสมมติให้เขาแต่งสมมติตั้งสมมติขึ้นมา จึงเรียกว่าสมมติไทยตั้งสมมติขึ้นมาแล้วก็ไปถือเอาสมมติ ไปยึดเอาสมมติ จึงให้ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็สมมติสัตว์บุคคลก็สมมติ ตัวตนก็สมมติหากใจไปถือเอาสมมติก็เรียกสมมติไทยนี่เกิดทุกข์ ถ้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลใจไม่ไปถือเอา ใจเป็นผู้รู้อยู่เฉยจิตแท้ใจเดิมต้นรู้จิตต้องเข้าใจเขามาตั้งชื่อนาม นามก็แปลว่าชื่อ นามธรรมชื่อของธรรมเฉยยใจก็เป็นชื่อของธรรมเป็นสมมุติธรรมสมมุติธรรมสมมุติไทย ใจปอ ถ้ามันสมมติขึ้นเป็นของปลอมจิตแท้เดิมมันจะผ่องใสเป็นธรรมชาติรู้รู้เฉยถ้าใครเข้าสมาธิไปเห็นจุดนี้เนี่ยโอ้ยเนี่ยปัญญาเกิดอ๋ออ๋อพอครูบาอาจารย์พูดไปมันก็อ๋ออ๋อไทยไทยไทยภาษาลาชาสัพท์ก็เรียกว่าไทยภาษาไทยก็เรียกว่าใจใจ พูดเป็นลายสายสักว่าอะไรพระไทยแต่คไทยพระไทยคือใจนี่ไปสมมุติอันนั้นไปตั้งอันนี้ขึ้นมา ก็เลยใจก็เลยเป็นสมมุติขึ้นมาเรียกว่าสมมติไทย สมมติว่าเราสมมติออกจากธรรมก็นั่นธรรมชาติอันนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนฟังออกไหมนะนามธรรมเชื่อของธรรมไปตั้งชื่อออกจากธรรมชาติตัวนั้น ตัวตนว่าเราว่าเขาพอมาสรุปแล้วกายเมื่อถอดกายออกมาดูอาการสามสิบสองมันถอดธาตุสี่ดินน้ำลงไปเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างแต่โลกเข้ามาสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นชัดแล้วกายสัตว์แต่ว่าโลกเขาตั้งชื่อสมมติว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเขามาสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงเรียกว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงสมมติขึ้นมาเรียกกายนี่เท่านั้นนี่มันก็แยกออกก็ทำเรียกว่าลูกทำหรือธรรมชาติอันหนึ่งดินก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง น้ำก็เป็นธรรมชาติเองลมไปก็เป็นธรรมชาติเองท่านจึงมันมาเป็นก้อน เป็นลูกท่านจึงเรียกว่าลูกธรรมจัวใจว่าลูกธรรมฮะเมื่อมาเป็นลูกธรรมแล้วก็มาตั้งสมมติขึ้นจากลูกธรรมนี่แหละว่าก้อนสกลกาย เป็นของสกลดินน้ำลมไฟก็เป็นของสกลของทั่วไป เป็นธรรมดาและธรรมชาติที่เรียกสากล แล้วมันตั้งย่อทัดอีกว่าตัวว่าตนว่าสัตว์ ว่าคนว่าเราว่าเขา มันมีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาไหมเนี่ยอยู่ในเนี่ยมีโดยสมมุติเข้าใจไหมมีโดยสมมุติ สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงๆไม่มีเขามาตั้งชื่อสมมุติทับก้อนลูกทำนี่แหละ ลูกจะม่ทำไมถึงมาลูกทำลูกมันเป็นก้อนธรรมธาตุธาตุดินธรรมธาตุธรรมชาติ ก็เรียกว่าธรรมชาติธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติอันหนึ่งก้อนธรรมชาติ เขาเรียกว่าลูกธรรมเขาใจไหมล่ะมันเป็นก้อนเนี่ยมีว่าลูกลูกธรรม นามธรรมก็คือธรรมชาติธรรมตัวนั้น ไม่มีตัวไม่มีตนว่าเปล่าเป็นธรรมชาติอยู่แต่ว่ามีก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่ มันเป็นธรรมชาติ มันเป็นธรรมธรรมะเขามาตั้งชื่อให้ธรรมนี่ว่าใจว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขานามสี่ นามสีเนี่ยเป็นกิริยาอาการของใจ ไม่ใช่ใจ ใจมันรู้อยู่เฉยๆเวลาอารมณ์มากระทบเมื่อใจขยับขยื่นเคลื่อนออกมารับอารมณ์ ก็เรียกว่านาม นามสีเกิด ใจน้องของรับอารมณ์ นามสีเกิดนามสียังไม่ใช่ใจ มันเป็นกิริยาอาการของใจ วิญญาณมันกับใจออกมารู้อารมณ์เฉยเวทนาใจก็มาสวยอารมณ์เฉยสัญญาใจจำอารมณ์ได้เฉยสังขารใจนำเอาอารมณ์สัญญามาปูแต่งจิตแต่งใจจึงว่าสังขารน้ำสีเกิดจากใจ เป็นกิริยาอาการของใจแต่ไม่ใช่ใจ ใจเปรียบเสมือนภาคพื้นพื้นแผ่นดิน ต้นไม้ภูเขาเรากาสัตว์สาวสิ่งทั้งหลาย ก็เกิดจากแผ่นดินที่ตั้งอยู่ในดินเกิดจากดิน ต้นไม้ก็เกิดจากดิน ต้นไม้กับดินจึงไม่ใช่อันเดียวกัน แต่มันก็เกิดจากดิน เป็นสมมติขึ้นมาจากให้พากันเข้าใจการเดินปัญญาพิจารณารู้แจ้งแทงตลอดในกายกับใจในกองสังขาร จิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชา นี่แหละมันไม่รู้ที่ไหนสังขารก็คือก่อนสะกดกายมาปรุงแต่งกันขึ้นมาแยกชื่อเรียกว่าลูกทำนามธรรมรู้เท่าลูกทำนามธรรมรู้เท่าขันห้าลูกทำนามธรรมก็คือขันห้ารู้เท่าขันห้าคือยอดแห่งวิชา รู้ว่าขันห้ามันเกิดกับดับพร้อมกัน ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนมันทำงานเฉยๆกายกับใจทำงานร่วมกัน ลูกกับนามทำงานร่วมกัน ลูกทำนามทำก็แจกให้ฟัง ลูกทำหมายถึงธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟมากอตัวกันขึ้นเขาเรียกว่าลูกธรรม ลูกก็คือธรรมชาติดินน้ำลมไฟมาประชุมกันถึงเรียกว่าลูกธรรมน้ำธรรมก็เป็นชื่อของธรรมไม่มีตัวมีตน เขามาตั้งชื่อ ธรรมเฉยๆมาตั้งชื่อ ธรรมตั้งชื่อ สมมติว่าใจ มาตั้งชื่อว่าใจเลยวใจนี่แหละมาตั้งชื่อว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเขาทับใส่ใจอีกตั้งชื่อว่ากาย เขามาตั้งว่าสัตว์บุคคลตัวตนทับลงใส่กายอีกที่กายเมื่อเราพิจารณาจริงๆเนี่ยโอ้โหกายสักแต่ว่า โลกเขามาตั้งชื่อ สมมติว่ากายแล้วก็มาสมมติว่า สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอีกใจก็สักแต่ว่าโลกเขาคนเขามาตั้งชื่อ สมมติว่าใจ ตั้งชื่อสมมุติให้นาม ตั้งชื่อสมมุติให้ธรรมใจก็คือธรรมนั่นตั้งชื่อของธรรมเรียกว่าใจเขาใจไหมใจก็สักแต่ว่าเขาตั้งชื่อสมมุติ ใจจริง ๆ ไม่มีนะ มีแต่เขาสมมติธรรมตัวนี้แหละธรรมชาติตัวนี้ว่าใจ ใจจึงสักแต่ว่า เขาตั้งชื่อสมมติขึ้นมาจากธรรม ธรรมทั้งหลายคือใจใจนี่คือธรรมธรรมชาติคือธาตุรู้เขามาเรียกว่าวิญญาณมาเรียกว่าจิตว่าใจตั้งสมมติขึ้นมา ใจจึงสักแต่ว่า โลกเขาตั้งชื่อสมมติว่าใจ แล้วมาตั้งชื่อสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเรานี่แหละคิดว่าเนี่ยตั้งชื่อสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพระพุทธองค์จึงใจสักแต่ว่า ใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นชื่อของธรรมเฉยๆ เรียกว่านามธรรมชื่อของธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเขามาตั้งชื่อสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทับลงที่นี่เรียใจลูกมันก็ไปบอกใจคนโง่เลยว่าเราเห็นเนี่ยเราก็สมมติเฉยๆถ้ารู้จากอันนี้ก็เห็น สั์แต่ว่าเห็นเฉยๆจะเป็น ใจมีหน้าที่รู้เป็นธาตุรู้รู้ให้เฉยเห็นก็เห็นให้เฉยได้ยินก็ดินให้เฉย จึงเรียกว่าใจ ถ้าไปยึดไปถือเอา ก็เรียกว่าสมมติไทยยใจฟองใจแท้แท้มันรู้รู้รู้รู้เฉยอยู่เลยนะไม่มีอะไร หายสงสัย ในรูปธรรมนามธรรมเกิดมาก็มาหลงโลกหลงอารมณ์หลงสมมติ ถ้ามันดีมันสวยมันงามมันสนุกมันเฮียงามอยากกลับมาเกิดอีกพอมันหลงกายใจ อะไรสุขอะไรทุกข์กายก็คือธรรมชาติอันหนึ่งคือดินน้ำลมไฟมาประชุมกัน ใจก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง จึงเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมคนโง่มาหลงนี่หลงโลกหลงอารมณ์หลงสมุทจิตจึงอยากกลับมาเกิดอีกเมื่อดับโลกดับอารมณ์ดับสมล้ว ราะว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเขาเพียงแต่สมมุติ เท่านั้น จะมาเกิดหาเอาอะไรสมมุติอีก มันไม่มีมันมีแต่ธรรมชาติหมดเมื่อถึงขั้นสุดท้ายลูกก็เป็นธรรมนามก็เป็นธรรมจะไปหาอะไรอีกทำอะไรอีก เกิดมาหาอยู่หากินเลี้ยงมันอะไรอีกเลี้ยงธรรมดาเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงไปหาอะไร เลี้ยงไปให้มันแก่มันตายเฉยๆตายแล้วก็มาเสียดายอะไรอวันหลงว่ามีเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกกลับมาเกิดอีกถ้ารู้ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเองมาเกิดหาเอาไหอีกฮะนี่แหละวันนี้ก็แจกทำให้ฟังแจกธรรมดาธรรมชาติให้ฟังถ้าใครได้ฟังได้ยินแล้วก็นำออกไปให้ควรพิจารณา ให้รู้แจ้งแทงตลอดในก้อนสัพขากายในสังขารนี้จิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชารู้แจ้งแทงตลอดในขันธ์ห้าเราก็จะดับธาดดับขันดับขันได้ดับขันธ์ห้าได้เข้าสู่พระนิพพานขันธ์ห้าบางพระนิพพาน ดับขันธ์ห้าได้ก็เห็นพระนิพพานดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลา eh, van